aetos toxeutheis hyperanos en petras aetos e lagus thereusai thesdeton Tuton de tis ebale toxeusas kai tomen belos eso e he de glufis suntois pterois proton of thalmon hode idon efe kai touto moi hetera lupe totois e mois pterois apothneis gein. Hoti tocentron tees lupes, dei noter onestin, hotantis ectonoi ceion